www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika Došla istina, nestalo je laž. Sve će, sve će to propast. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Sad ćeš vidjet kako ajat lomi kičmu. Posjetite nas na www.paltal.com Soba Put Vjernika Put kaže, strpi se, kaže, evo Zundum, oni su, kaže, zaista mušici, ukazujući na njih, kaže, kaže, nije ova krv jednog, oni, kaže, ne vredi, kaže, više krvi jednog čuke, psa, jel? Omer, kaže, odmah ufac, stresi, kaže, on su, kaže, mušici, kaže, nije ova krv ne vredi više psa. A, što kaže Omer za mušike? Ne vredi krv više krvi jednog psa. Ovi danas, ovi pse ljube, verle se sa njima, maze i tepaju i gospon, kako ste? Da. Jeste za ovoga, čestita, čestita pas, psu psa. <laughs> <laughs> Tako, pas psu, čestita pseće ideje, pa se na tim osnovama grade, ljubavi, jel ne? Mubarak pošalje Mustafi milijone da napravi ovdje palače. I onda Allah to razotkrije, sad Mustafi valja sjetu palače, od čega su pare samo Allah zna. Od imetka muslimana, krao ovaj, a pa onaj jel ne? Znate da ima jedan snimak gdje on njemu ide u posjetu. Žu ruke jedan drugom. Kako se braća vole, jeste vidi? Eh? Ovo je bratstvo. Brat brata zavoli. I niko ne vidi da je on tagu, dok čita je ne kaže da je tagu. Ako Obama kaže da ne valja Gaddafi, govori i on. Što? A vidiš da je gospodar bijele kuće rekao da, da je ovaj iz Gundafi tagu, a sad ćemo i mi reći. Ako Obama ne kaže, nećemo ni mi. <laughs> Jel da? Banda lopovska. Lopovi pravi. Štetočine. Paraziti. Soba. Put. Vjernika. Put. Vjernika. Oh, boy, I'm the lover. poslanik sa sebe. Najzred blag stav poslanika pred očitim pritiskom Kurešija rasrdio je muslimane neke. Pa je e, Omer radijala, on došao kod poslanika sa sebe i reče, Allaho poslaniće, zar mi nismo u pravu? Gledajte ovo, a zar istina nije na našoj strani, a ne na njihovoj? Poslanik sa sebe odgovor kaže, jest. Omer reče, a zar neće naši ubijeni u džennet, a njihovi u džehennem? A šta Omer govori? <laughs> kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče hoće Omer reče kaže pa zašto onda stramotimo našu vjeru i zašto da se vratimo nismo pustili dala presudi između nas i njih poslanik reče o sine Hatabu ja sam Allahov poslanik nisam htio da mu budem neposlušan Allah naj indirektno govora svima kaže on je moj pomagač i nikada me neće napustiti Allahu ekber Omer reče a zda nam nisi rekao da ćemo doći u Meku i da ćemo ući u Harem i tavaf oko Allahove kuće činti kaže jesam A nisam ti rekao, kaže, da će mući u Allahovu kuću ovih godina. Soba, put, vjernika. Mislili što sad kradu, muzu narod. Po 5-6 imaju plate. Kradu, ja, kradu, pravo, lopovi, pravi lopovi. Nisam vidio pismenije lopove, ja, a ne pismeni narod. Lako je biti pismen lopov kad sve nepismeno ispod tebe. Sve neki doktori, sve magisteri imaju za što? Pa vidite vi ko samo pare prima u ovoj državi. Ko se hrani iz budžeta države. osoba put vjernika put vjernika a ona kaže gledajte ovo a ona ko bi otišao od muslimana pa otišao mušićima ali otišao van njih kaže poslanic sallam kaže on, onaj ko od nas ode njima njega je kaže Allah udalje kaže što ti ne treba nam Kode od nas mušcima, ne treba nam Allah ga kaj dalje. Šta će nam džaba, jel da? Pa onaj kode, Allah ga udalje i ne treba nam, šta će ti džaba? Samo bi ti smetao. Samo bi ti smetao, budi siguran. Bolje da ti smeta sad u rahatluku. Bolje je, budi siguran, nemoj da ti smeta u belaju. Jer u belaju kad zasmeta, moraš na njega i na njegovo smetanje misliti bolje je sad nego za Srbiji sikter. Ajde ti lepo svojoj kući. Traži opciju kava, rad lokom, jel da? Ženo, turi buku. Ovdje ne mere tako. Naloži vatru. Ne mere vraću. Molim Allah da nas pomogu. Nema tu uživanja. Amin kak' je život, zidom, u tebi kuca srce. I uvijek se nadaš Allahovi pobjedi. Pomoć je doći sigurno. Pomoć je doći. Jer je od imana, od akide ehli sunneta, od akide Muhammed ali se to se nam, jeste da je kin tvoj mora sadržavati optimizam. To je obećano pomoć od strane gospodara. Zašto je jekin? Vekan hakan ali nasu mu'minin. Allah kaže će pomoć. Šta je s tvojim jekinom? Ti ne vjeri da će pomoć. Šta ti onda problem? <laughs> ok, idem. www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika www.paltal.com www.facebook.com Soba put vjernika Pa ćeš vidjet kako ajat novi kriču. Pa hvala pripada Allahu te barake wa ta'ala. I neke salavat i salam na posljednjeg Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I nastavljamo uz Allahu te barake wa ta'ala pomoć sa životopisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sa poukama i porukama, pa smo došli do dijela koji govori o Hudajbiji na kojoj se na kojoj se i te kako dosta velike stvari odigralo. Veliki i dobri po muslimane, iako su neki prije nego je Rasul sallallahu alejhi ve sellem stvari kada je sklopio ugovor sa mušicima smatrali to drugačije da je bilo možda bolje ili ne uglavnom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pristao na tu vrstu primjera što će se kasnije uz Allahu te bar pomoć pokazati Pa ćemo mi, inša Allah, teala, nešto od toga reći, a posebno ćemo se sljedeći put osvrniti samo na svaku ponosnu tačku, jer ona iziskuje, svaka iziskuje posebno pojašnjenje, jer svaka tačka o, o sklopljenom sporazuma sa mušicima je za sebe posebna priča i upućuje, upućuje na, na to da nekad U većini slučajeva nekom se učini nešto da nije dobro, a ono sasvim bude drugčije. Tako je, tako je bilo i ovdje. Allah poslani se lovi selem naime odlučio da obavi hađ sa sabima, sa svojim sabima. Stvarni tavaf. Jel da? Pa je sanjao Resul sallallahu alaihi sellem, sanjao je da je uzeo ključ od Kiabe i da on sa svojima sahabima obilazi tavaf je kukjabe i sanjao je da su jedni obrijali kosu, a jedni nisu. Pa im je to rekao i rekao im da će da će ući u Meku. Da će ući u Meku. Okupio je muslimane i krenuo krenuo prema Meki, obukao i hrame i krenuo da posjeti Allahu te bareke o tala kuću. Međutim, Izviđači poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavijestili su ga da se neke skupine mušrika spremaju da ga napadnu. Pa je pozvao asabe svoje na dogovor. Pa kaže, šta mislite da obiđemo te skupine, jer smo krenuli da posjetimo Allahovu kuću, a ne da ratujemo. Pa kaže, ili možda želite, rekao Allah, posljedni da krenemo prema Meki, nećemo bilo put, pa kaže, ko se suprostavi, borit ćemo se. Pa Ebu Bekr radijala, on kaže, Allah poslaniće, Allah i njegov poslanić sa Allahovi najbolje znaju. Kaže, mi dolazimo s namjerom da umr obavimo, a ne da dolazimo s namjerom da nekog bijemo, kaže. Ali, ako neko stane na put između nas i Kiabe, ubit ćemo kaže Ebu Bekr radijallahu an. Pogledajte kako su, vi ćete, vidjeli, vidjeli ste ovaj, razlika shaba i oni ljudi danas koji na, na čijim jezicima i postupcima i govorom se vidi da on naginje nekakvoj opciji koja je prepoznatljiva. Ona je ljubav prema mušicima, prema njihovim običajima, prema njihovim naginje se njima. A pogledajte ashaba, oni su znali napraviti razliku. U stvari, tu razliku ne prave oni, nego pravi din, pravi jakida, ako je zdrava. Između poštovanja, poštivanja i ljubavi. Tu razlika ko, ko nebo i zemlja. To dvoje nikako se ne može. Međutim, mi danas vidimo da se ta, raz, ta, ta razlika nije uočljiva i nema ispoljavanja mržnje prema nevjernicima. Nema je. Kako će biti kad se poziva njima? Da se sa njima sarađuje, da se sa njima društvo gradi, da se sa njima živi, da se... Svatate? Kako će biti? Ne može to biti ispoljavanje mržnje, nego se to pravda nuždama, darurama, odrednicama nekakvim koje nisu eto bile prije, pa sad se to nešto novo pojavilo, kao da nam treba novi Kur'an. Jel ne? Da nam riješi naše probleme. Isto kuda smo u periodu Fetre se pojavili, mi odjedno, pa nemamo ni objave, nemamo ni poslanika i sad nam treba, jel? Treba nova knjiga. I vi vidite da ljudi stvarno traže novu knjigu. <laughs> Jer očito ovaj, Očito izgleda da nam nije poslanik, sam se ni došao. Izgleda da nemamo ni knjige, pa ko smo narod bez išta, bez objave. Samo eto, naledni smo i sad nam do, treba nešto, neko nam treba da nam nađe nešto. Jer se ne možemo snaći, nemamo objave, ali tako? Pa vidite kako da nas ljudi traže knjige, pišu sami i kažu ovo je za nas dobro. Jer uzmiješ batil knjigu da bi došao do ispravne knjige, jel tako? Ha? Tako radi. Uzmiješ knjigu koja je samo zlo, da bi došao do knjige koja je čista kao med. <laughs> nešto nije u redu, nešto neštima, jel ne? Neštima u tim knjigama njihovim. To jest, neštima u glavama. A sam je lava posljednika se sebe, pogledajte odmah. Evo Bekr odmah kaže, ubit ćemo ga. Ubit ćemo ga. Pa su kureši Kurešije kad su čuli da dolazi sila muslimana, ide vojska čitava, da obavi umr, da obiđe lavo kuću, htjeli su da spriječe na sve moguće načine da odvrate muslimane od, od tog čina. Pa jedne prilike, ko bi drugi nego Halid ibn Walid, radi Allah van, krenuo da sačeka Allahu poslanika sallallahu alejhi ve i ashabe I da ih napadne. I gledajte sad oštrovnosti Halda Mimolida. Kad je neko ratnik i ovo je povuka, nemoj svaki put ponižavati pr protivnika. Nemoj nikako. Ti ne znaš kakav je on strateg i šta u njemu stoji. Nemoj ga ponižavati. Jer ako ga budeš ponižavao, misli ćeš da on tebi ne može ništa. A to se zna razpravljava. Halda Mimolida sprema se da napadne Allahova posljednika sallallahu alaihi sallam sa sahabima. I znate koji moment bira? Moment kad klanjaju. On je mušik. Šta njega briga za sežde? A gledajte oštrunost, Iako je mušik. Kada budu na seždi na raku, tad, tad udara. Pa Allah te barak je otala. Razbija Haldove ideje propisom namaza koji se zove salatul hauf. Namaz. Strah ili pa je smanjeno na dva rekata. Toliko je Halid, znači, toliko mu je taktika bila dobra, dobro zamišljena, da je uzvišeni Tebar Getala asabima skratio namaz. I zamislite tu scenu da Halid uleti na svira sežde. Halid je Halid. <laughs> Nema sumnje. On nije mamino derište ko nije sab. Ali kad uzme sablju, ona, ona je sablja. I on nije znao pregovarati. Ali ne zna za pregovor. Nije volio ni zarobljenike držat puno. Sve to on reši. Šta imaš voda ti hranđava? On se oko treba napraviti put neđe. Nećemo mi puteve praviti. <laughs> Pravi oni. Kopaju. <laughs> prave ti hodaj samo. Plati nešto što moraš, ako moraš izbjeći, nemoj plati ništa i vozaj se put. A on crće promjeći. Pa je poslali sa Lovisalem, predložio sahabima da promijene putni pravac. Da promijene putni pravac. Poslali sa Lovisalem je obezbijedio jedno mjesto za odmor i pojavi se Budel bin Morka i Huzaija sa grupom svojih ljudi kod poslanika Lovisalatu Veselam. Pa su predlagali poslaniku Lovisalatu Veselam ono što su predlagali njima, poslanik se sve, kaže, mi nismo došli nikog da ubijamo, ali smo došli da umru obavimo. Rat je kurešije, kaže poslani sallalavi selem, mnogo iscrpio, a i velike im štete nanio. Ako žele da i rasteretim duga, onda neka meni svijetu slobode put, da slobode put da dođe. Kaže, ako žele da prime islam, kao što primili mnogi, onda neka to i urade. A ako neće, onda su, kaže, pretjerali. A ako sve odbijaju osim borbe, kaže poslanik sallalavi selem, onda će se tako mi je Allah voriti i u ovakvom mom stanju, to jest u hramma, makar ostao sam ja i dok, dok Allah svoju volju ne izvrši. I ovaj budjeli reče, kaže, izvijestit ću svoje vijeće, jel da, o tome šta si rekao. Pa je ponovio riječi doslovci mušicima, pa je se vratio još jedan, mušici nisu nisu mogli da pojme o čemu se radi, to jest nisu ni vjerovali, pa su poslali još jednog. I ovaj dok je dolazio, prilazio poslanik, sa lisanem, kažemo Allaho poslanik, ali salatu wasalam, kaže, ovo je zloban i lukav čovjek. Zloban i lukav čovjek. Kaže poslanik, salatu wasalam, za ovog čovjeka. Danas ne daju ni za kogre da je zloban. I kad potrebiš, mada nije ovo, vokabular koji treba stalno upotrebljavati, jel? Ali ako zna čovjek da je zloban i lukav, kaže da je zloban i lukav. Međutim, e, ovaj, slajperisti na ahlak odmah traži. Eh, kaže, vidiš ovaj, nema ahlak. I šta on govori, kakve riječi izgovara. Je tako? Pa je on rekao isto što i ovaj budel i prenese mušicima svojim. Kurešije su željele poslati još nekoga da provjeri namjeru muslimana. Znači, šta ovdje govori? Vidjet ćete kasnije da su Kurešije već dobro, dobro znali da imaju ispred sebe silu. I to će se kasnije i ispostaviti. Čim su pristali na pregovore i ugovore, muslimani ništa nisu izgubili. Samo su dobili. Jer onaj ko pristaje na pregovore, zna da ovaj da ovaj možemo uzvratiti nečim. Vi se sjećate 1992. godine kad Četnik Karadžić ne pregovara ni s kim. Nema, kaže, pregovora sa Balijama, ništa, samo ubijaj. Bosna će biti srpska i nema druge. Je tako? On to radi danas. Sa svojim produženom rukom, vidite kako kako zavisnost Bosne i Hercegovine oni ne slave. Jel da? <laughs> Zavisnost Bosne i Hercegovine, prvi mart, dan u kojem Bosna zavisi od svega, samo neće od sebe. I oni to ne priznaju. ime ne priznaju ni državu. A? Pokazuju da drugo polo vreme i tekako poodmići. Dok se bošnjaci nadaju da će njihova braća Srbi, da i neće. Ne bi on više napali, pa sad skoro ne bi više. Nisu valjda to, takvi. Uvijek se bošnjaci nadaju da neće njih niko dirati. I svaki put u paketu najmanje 200.000 dodirnuti završi. Pa su mušici poslali ponovo poslaniku Salalavi Selem i govorili mu da vrati svoj narod nazad. Da vrati svoj narod nazad i došao jedan i kaže poslanik Salalavi Selem, Allaho poslaniće, tako mi kaže Boga, ja vidim belaj po tvoj narod. A Ebu Bekr mu se tada obrati grubo ga prekori reče, ovaj je govorio da će od poslanika sa sve pobjeći njegov sami, njegov narod. A Ebu Bekr se ne ljuti kaže, zar da mi pobjegnemo od njega? Pa ovaj pita, kaže, ko je ovaj? A Ebu Bekr rekoše, a on reče, tako mi Boga, da nije već bilo ranije prijateljstva među mene i tebe, ja bih ti odgovorio kako zaslužuješ. Zatim se Urbet okrenuo poslanik sa da sa njim razgovara. Ovi čara pa je bio da se nadiruje brada, pa je dodirivao bradu poslanika sallallahu alaihi sallam, a Ashab koji je stajao kraj poslanika alaihi sallatu wasalam sa isukanom sabljom, kad god bi ovaj prišao, ovaj bi viknuo na njega, odmakli, kaže, ruku od poslanikove brade. Pa je Urvet prepoznao njega i počeo da mu spominje njegov žahilijet i da mu se ruga, kaže, zar si ti, kaže, ti si onaj, kaže, što je ovaj, krenuo stopama izdajstva, kao napustio si vjeru djedova, odšao si u pravu vjeru, napustio si vjeru tradicije, običaja, sad si nas izdao, vidiš, cijepaš narod, ha? <laughs> A ovaj drži sablju, kaže, samo pipni bradu još jednom. Poslanikom, salalaj, sve. Što je ovaj i bio drzak. <clears throat> kad su se kurešijski mladići soba put vjernika što bi rekli napijeli jel da želi rata radi samo dokazivanja vidjeli su da njihovi poglavari žele mir jer su poglavari kontali mušički poglavari poslani se sveli imao vojske dosta moglo bi biti svega jer primjer je samo nama kaže ide u korist ovo već govori da su tad već muslimani bili šta sila sila na koju se moralo računati Pa su neki krenuli da napadnu poslanike sallallahu alejhi ve sellem, ni 70-tak. Pa je pohvatio asab jedan, sve je pofatu, sa još par asaba. Sve je pofatu žive i poslali su selem i pusti na slobodu. I u vezi svojim Allah te barek ta'ala objavi ajete, on je zadržao ruke njihove od vas i vaše njih usred neke i to nakon što nam je pružio mogućnost što nam je pružio mogućnost da ih, da ih pobijete. Mogli su i pobijeti da su htjeli nego poslanik se lemi pusti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje jednog od delegata Kurešijama. Taj delegat je bio Osman radijallahu an. A mu poslanik se kaže reci im da nismo došli da ratujemo. Došli smo da obavimo umru. Pozovi u islam. A? Vidi ovo. Reci im da smo došli obaviti umru i opet pozovi u islam. Aj mudri, Kaže im da ono na čemu su, da je sve džaba. Da je sve batlo. Pa je poslani Salavim sve naredio da u Mekke obavijesti vjernike, muškarce i žene, da će ubrzo biti oslobođenje Mekke i da će zagospodariti Mekom. I da kaže, niko više u Mekke neće morati skrivati svoj, svoj iman. Pa su Kurešije zadržale Osmanima Fana, vjerovatno kažu će jaci, dok se dogovore šta da rade, dok se dogovore šta da rade, pa je se pročula glasina da je Osman ubijen. Kada je čuo poslanik Salavi Selem kaže, nećemo odustati dok ne kaznimo taj narod. Onda pozove ashabe da polože zakljetu. Rekao je poslanik Salavi Selem, kaže, nećemo odustati dok i ne kaznimo. Ubijen, prosudila je vijest da je ubijen Osman i Vafan, pa su ashabi pohitali da mu daju da mu daju prisegu među njima je bilo oni koji su dali poslaniku ali sve prisegu na smrt da će se žrtvovati do, do smrti samo jedan čovjek odustao od ove prisege Tije prilike je poslanik Sveselem uzeo svoju šaku u drugu i rekao, ovo je za Osmana, ova prisega je i za Osmana, kaže, on bi to uradio sigurno da je ovde. <clears throat> Ide na munafik, licemer zvani Džed Vinkajs, on je on je odustao te prisege, pa je ova prisega, jel da je nazvana Ridvan, o kojoj Kur'an kaže, Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleni. Zamislite generacije ljudi kojom je Allah bio zadovoljan. Allahu akbar. A gledajte kako su zarađivali Allahovo zadovoljstvo. A? Kažu Allahov poslaniće daje ruku evo beja na smrt. Između ostalog ovo je bio pečat zbog koji će njih Allah te barak vetala onima u Kur'anu ajete objaviti Allah je zadovoljan prvim muslimanima Ar-Ridvan koji su ti kaže Beju dali. Rekli su Allaho poslaniće na smrti dajemo Beju. Vidi kako Allah voli oni što voli smrt. <laughs> što voli kad kaže da će dat dadno. I odmah te Allah zavoli. Jer on zna šta će oni uradit kasnije. To su ljudi. To su muškarčine. Kureši su shvatile ozbiljno situacije, pa su poslali Suhel ibn Amra da napravi primirje sa poslalikom Salao i Selem. Znači, Kureši su bili ti koji su šta? Koji su vidjeli da situacija nikako neće po njih biti dobra. Puno je ashaba. Šta ako nas je napadnu? Šta ako dođe do borbe tamo vamo? ajmo napraviti primjer. Pa je došao kod poslanika, sallallahu ve sellem, kad ga je ugledao Allaho, poslanik sa sallam kaže, kaže, ovaj će čovjek olakšati situaciju. Pošto poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je bio i vojskovođa, jel da? Mođahed. Kaže, ovaj čovjek samo kaže došao da sklopi primjer, oni su ga zato poslali. I poslanik koristi taktiku taktiku i sklapa primire. A to primire sadržalo nekoliko tačaka. Je, Prva je bila da se poslanik sve vrati u Medinu, da ne obavi umru i da ove godine ne ulazi u Meku, a da sljedeće dođe sa muslimanima i da prevedu u njoj tri dana, ali samo sa oružjem koje nosi putnik, a to je sablja. Zatim druga tačka, da se obustavi neprijateljsko djelovanje između dvije strane za period od 10 godina. Pa će u tom periodu ljudi bezbjedno kretati. Pošto su, vi ćete kasnije, i muslimani, bilo je tad oko 1300 koji su krenuli da ovaj umru, dava je već bila uveliko, uvelika umrla, a vi vidjet ćete kasnije i reakcije Omera i reakcije, reakcije Ebu Bekra, kako je Omer reagovao na ovo, kako su neki sabi reagovali. Pa Allah te varka tala dao kasnije da će i ovo primire, jel? sebevom jednog asaba koji je imao svoju specijalnu jedinicu za specijalne namjene u specijalnim <laughs> uslovima protiv specijalnih ratnika. <laughs> Jel? Pa kaže, treća tačka je bila kod plemena želi da stupi u savjez sa Mohamedom, salalavi selem, i da poštuje ugovor, može to da učini. A ko to isto želi kurešijama, neka učini. Svako takvo pleme smatraće se kao dio tog naroda. Ako neko od Kurešija ode Muhammedu sallallahu alaihi sallam, bez dozvole svog starešnje, on ga mora vratiti nazad u Meku. On ga mora vratiti u Meku nazad. I vidjet ćete, upravo ova tačka je kasnije bila sebebom kad je Resul sallallahu alaihi sallam najšareti u jednom ashabu. Kako, šta i kud? I ovaj je poslušao, ova će tačka i razbiti. <laughs> Mnoge pregovore i ugovore. Pa je poslanik sa sve pozvao Aliju da napiše ovo na papir. Pa mu je rekao, bismillahirrahmanirrahim, a Suhel reče, što se tiče toga Rahman, kaže, tako mi Boga, mi ne znamo ko je taj. Pa kaže, nego piši, bismikella humme. Pa dalje kaže, pa je poslanik sa sve rekao Aliji da tako napiše. Zatim poslanik sa sve nastavi diktirati, kaže, sa ovim se saglašava Muhammed Rasulullah, A Suhejl ga prekide, kaže, da, zna, da znamo da si Rasulullah, ne bi ti zabranili ulazak u Kjavu, a ne bi s tobom ni ratovali. Nego piše ovako, gledaj kako laže. Da znamo da si Rasulullah, ne bi s tobom ratovali. Pa kaže, sa ovim se, kaže, piši ovako, sa ovim se saglašava Muhammed sin Abdullah. Poslani se sve reče, kaže, ja sam Rasulullah, iako mi vi ne vjerujete, te naredi, ali da napiše kako Suhejl kaže, kaže, te da izbriši ja poziciju, a to je imenski dodatak, jel? Ali ja ne htio da izbriše ono Rasulullah, pa to uradi poslanik sallallahu sallam svojom rukom. Kad je primjer sklopljeno, pleme Huzat pristupi u savjet sa poslanikom. Dok je Alija, radijala, on pisao tačke ugovora, s gornje strane Mekije se među muslimane spusti Ebu Džundul bin Suheil vezan u lancima. Pa je kaže, ova je, ovo je prva osoba koju potražujem od tebe da mi vratiš, reče ovaj odmah. Kaže, poslanic Selem, još nismo završili ugovor, nemoj da ti ga dajem. Kaže, ovaj, ne, ako je tako, nećemo se dogovarati. Na prvi pogled, jel da, pa poslanic Selem kaže, daj mi ga, kaže, ne dam. Kaže, poslanic Veselem, hajde rad to, kaže, ne, ne dam ga, ili ćemo prekinuti ugovor. A sad ovaj Ebu Džundul se derao iz glasa, kaže, o muslimani, a zar ću se, kaže, vratiti mušcima pa da me skrenu s moje vjere? Poslali se sve reče, kaže, strpi svoje buđundul i ne daj se. Allah tebi takim kao što si ti nejak i nezaštićen, donijet će olakšanje i naći izlaz. I naći izlaz. Mi smo, kaže, već sklopili primjere i moramo, moramo ga ispoštovati. Kad se govori o primjeru, danas su, jel da, mnogi pokušavali i pokušavaju da nama nametnu predstavnike svoje. Da neko za tebe sklapa primire ovako ili onako i da kaže on je tvoj predstavnik. Zato se mnogi kače za svoje predstavnike. Da se mogu pravdati čime? Primirjem. Niko ne voli rat. Niko ne voli ratovat. Primire ima svoje i te kako i te kako dobre dobre ovaj dobre pozicije mi koji smo bili u ratu i mi jel da kaže mi svi zna, zna svako od nas kako je znalo biti dobro kako je znalo djelovati dobro kad se makar mjesec dana oni 93. četiri godina s četnicima malo stane jel da pa u rovu piješ kahu možeš malo izaći nema onog A kad zadrbi, pa znači to je godilo, godilo da ovaj da se malo reorganizuje, da malo rane zaliječi, da se malo vojska i odmori, da malo nafila, pogotovo, pogotovo ona vrsta ratovanja kod njih, braća. Svaki vi znate kako je kad dođeš poslije akcije jedne diverzantske, da ti četiri, pet dana ne možeš sebi doći više. Ja ne to si džahil. Četiri, pet dana ti treba da sebi dođeš od onih zvjužganja kraj glava, miris krvi, onaj baruta koji ostane u nosu uvijek. Je li tako? Zasigurno je trebalo četiri, pet dana, sebi dođeš, a kamo li kasne još, kad se tek počne ovaj, tijelo opuštati. Jer svaka ta akcija, vi znate kako je, kako je ovaj, kako uticala na, na psihu čovjeka. A šta mislite, Saba? Pa je Omer radijela on reagovao. Nije mogu ovaj Asab je vikao, zar te me, kaže, pustiti. Međutim, poslani se stran kaže, sklopili smo ugovor, da ćemo ga prekršiti. Pa Omar rekao, kaže, strpi se, kaže, evo zundul, oni su, kaže, zaista mušici, pokazujući na njih, kaže, kaže, nije ova krv jednog, on kaže, ne vredi, kaže, više krv jednog čuke, psa, jel da? Omar, kaže, odmah u facu, streze, kaže, kaže, mušici, I kaže, njihova krv ne vredi više od psa. A, šta kaže Amr za mušike? Ne vredi krv više od krvi jednog psa. Ovi danas, ovi pse ljubi, grle se sa njima, maze i tepaju i gospon, kako ste? Jeste za ovoga, čestita mu, čestita pas, psu psa. <laughs> <laughs> Tako. Pas psu čestita pseće ideje, pa se na tim osnovama grade, ljubavi, jel da? Mubarak pošalje Mustafi milijone da napravi ovde palače. I onda Allah to razotkrije, sad Mustafi valja sjeti u palač, od čega su pare samo Allah zna. Od imetka muslimana, krao ovaj, ha onaj, ha onaj. Jel da? Znate ima jedan snima gdje on njemu ide u posjetu. Iđu ruke jedan drugom. Kako se braća vole, jeste vidi? Ovo je bratstvo. A brat brata zavoli. I niko ne vidi da je on tagu, dok čitaš je te kaže da je tagu. Ako Obama kaže da ne volja Gaddafi, govore i on. Što? A vidiš da je gospodar bijele kuće rekao da, da je ovaj zgundafi tagu, pa sad ćemo i mi red. Ako Obama ne kaže, nećemo ni mi. <laughs> Jel da? Banda lopovska. Lopovi pravi. Štetočine. Paraziti. Paraziti su to. Pa Umer radijala on, kaže, <clears throat> Omer je kraj sebe nas, Aseb imao opasanu sablju i kaže, priča Amer kasnije, kaže, sve sam, kaže, okretuo se sa tom sabljom i stavio do, do, do Ebu Džundula, ne kaže, on uzao, kaže, onu sablju moju, jer to moj bio otac tam, kaže, da ubije svog oca. Omer govori kasnije, kaže, sve sam se okretuo i štimo mu da izvadi moju sablju iz korica da osjeće, kaže, glavu svog oca. Omer, a? Samo je Omer, Omer. Ne, Jel da, Omer? <laughs> Omer je, Omer, zelo je. Poslanic Ali Selem završio sa ugovorom i rekao, Asabma, ustanite, zakoljite kurbane i obrite glave. Niko nije ustao prisutni, iako je tri puta ponovio, pa poslanik Ali Selem sva mošao kod umu Seleme i ona mu kaže, ako voliš da te poštuju, da, da te slijedi, kaže, čekaju da ti uradiš. Prvo pa će on tebe slijed. Pa je poslanik sallam izašao i nije kaj niskim govorio dok nije zaklao kurbana i prozvao, pozvao brijača koji ga je obrio. Kada su vidjeli, to su radili i, i oni. Pa je poslanik ali sallatu sallam molio la za oprost onima koji su obrijali glave, a jedan put za one koji su se samo počišali. Jedni su se samo bili počišali. Gledajte, poslanika ste se. Tri put zoveš se obrijali glave, a jedno zoveš se počišali. Ovo samo može poslanik sa Allahovi sa Subhanallah. Na ovom putovanju je Allah te bar tela pored ovih propisa propisao iskup za one koji su iz opravdani razloga obriju glavu ili pošišaju kosu prije vremena. Jel da, da mogu postom ili sadakom da se, da se iskupi. Poslanik sa Vesirem dođeše žene mu'minke iz Meke i njihovi staratelji dođeše da ih vrate da im vrate. Shodno ugovor koji je potpisan, se Veselem kaže, pa su mu rekli, kaže, da svaki naš čovjek koji dođe da ga vratiš. Poslanic Veselem kaže, jeste to, ali kaže, žene nisu spomenute. Žene nisu spomenute ugovor. Pa Allah objavio ajet povodom toga, o vjernici, kada vjernice kao muhađirke dođu, ispitajte i, Allah dobro zna kako je vjerovanje njihovo. U braku, nevjernice, mnogo boškinje, nemojte zadržavati. Poslani sam se nemio na ispit stavljao čitajući ženama ajete Kur'ana. Pa kaže, kada, dođu, kada ti dođu vjernice, ajet, da ti polože prisegu da neće Allahu nikoga ravni smatrat, i da neće krasti, i da neće čim zinaluk, i da neće djecu svoju ubijat, kaže, ona vjernica koja je privatila ove uvjete i dala prisegu takve, Resul sam se nije vraćao nazad. Nakon ovoga, ona koja nije muslimani su odmah stupili u akciju, Omer odmah svoje dvije žene natjera i onaj kao je mnogo boškinja, alas, meka, jel ne, nije bilo, a denek stoji, možda će primiti islam. Kuću sad sam, vidiš, no moram, sad dvije moram pustiti. Omer odmah kaj, ajmo sikter, nazad. Nema tu priče ni igre. Allah mi dok ne budemo se ovako ponašali prema propisima šerijata nema drugi. Tad će ljudi s tobom stane i gleda se on kaže, ne ne, nemoj ti me baja, znam kak je baja, on kad zavre džabat, e tako i treba. Tako i treba zavre. Znate šta je bosanski zavre? Zavre. To ono kad zaključava neko vrata ti prednosom i ti navunim se fino, e, ne, moćeš izgulti, nema drugi. Tako i propisima. I gledajte, neke od rezultata ovog ugovora, prvi rezultat tog ugovora jeste da je to primile, primile, verbalno primile, primire bilo na, u stvari, čista pobjeda muslimana. Zbog čega? Pa zato što se i Kurešije priznale ko silu. Ako je tamo Samir sam, a nas ovdje 500, <laughs> šta, je, šta Samir preostaje ne da sama sklapa, šta? Primire, poznavajući Samira, jedan njega sam zaboravio spomenuti ono noć kad smo išli u Mauć, onaj dan, bez bilahala Bosu, jel da? A poznajući Samira, on bi bio ekspert da napravi sa nama primjer, jel da? <laughs> Ali zna i on nas, ne bi mi njemu dozvoli, da? no <laughs> tako. Pa kaže, <clears throat> tu u stvari bila velika, velika pobjeda muslimana, jer su oni njih već smatrali kao super silu. Nema igre, slapa je primjer, nema dok žel da se ne počne raditi, ne slapaš primjer, tako? Kad si jači, nemaš potrebe. Međutim, ovo da nije bilo tako. Vidite koliko su puta samo slali, idi vidi, hoće li. Idi vidi, hoće li oni stvarno doći vam. Hoće li stvarno doći napast nas? I šta je, ne, ne znamo mi da će oni i napasti, sve ajmo napraviti nešto. Primire. A to odgovara i, i muslimanima. Pa je sam pristanak u na primire, bilo priznavanje jedne nove snage na tim prostorima, a to je snaga muslimana. Snaga muslimana. Zatim, treći paragraf ugovora kazuje na to da su Kurešije zaboravile na svoje vjersko i vojstvo Arabije i da i kaže niko više i ništa ne interesuje, da se moraju samo briniti o sebi. Zatim, plemena Arabija ako hoće da prihvati islam, svi to Kurešije ne interesuju. Gledajte ovo. Zato kaže, nije totalni poraz njihov. Kaže, i veoma je važno napomenuti da dugotrajni ratovi povremene bitke koji su vođene izbog muslimana, njihovi neprijatelja, nisu bili s ciljem, govorimo muslimanima, da se samo steknu materijalno dobra i svoju teritorija. Jel da? Ko ratuje da bi dobio, da bi zarobio tank i da bi sebi zarobio vikendcu. Dobro, mala je vikendca. Trospratnu kuću tamo negdje oko, oko Slovenije. <laughs> jel, pa da tamo uživa na ovo, Boga mi to će dobiti. Nego samo da Allahova riječ bude gornja. Ko krene samo rad toga, e, će ti Allah otvoriti. Pa kaže, između čovjeka i onoga što on ne želi, ne smije se spriješiti nikakva sila. Zatim dalje, drugi paragraf ove pobjede govori da muslimani nisu prvi odpočinjali ratove bitke, već to je činili drugi. U smislu, u smislu prvog napada. Zbog velike širokogrudnosti islama muslimani su postigli ogroman uspjeh na polju dave, širenja same vjere. Dok je broj muslimana prije na Hudebiji bilo 3000, muslimanska vojska je za dvije godine nakon primjera brojala 10.000 boraca. 10.000 boraca. Što se tiče muslimana, imali su od svojih vojnih povoda osnovni zadatak da probude kurešije iz njihove umišljenosti i njihovog odvraćanja od Allahovog puta te da uvažavaju muslimane. Prvi paragraf je i dokaz o propasti koji reći da je zabrana muslimana posjeti Kjabu sve dana, sve dana samo na određeni period. Sljedeće godine muslimani, muslimani su trebali da idu da obiđu Allahovu kuću. Međutim, poslani Salavi Selem, kad je u pitanju e, muslimani koji su došli, koji bi otišli od njih, oni nisu smjeli samo doći njemu, a nije im zabranjeno bilo da odu negdje drugu. Pa sad, nije im bilo zabranjeno da odu, nego njemu ne smiju, a to mušici nisu kontar, to će i kasnije košti. A onaj kaže, gledajte ovo, a onaj ko bi otišao od muslimana, pa otišao mušićima, ali otišao van njih, kaže, poslani sve sve, kaže, on, onaj ko od nas ode njima, njega je, kaže, Allah udanio. Kaže, ti ne treba nam. Ko ode od nas mušicima, <laughs> ne treba nam, Allah ga kaže udanio. Šta će nam džaba, jel da? Pa onaj ko ode, Allah ga udanio i ne treba nas, šta će ti Samo bi ti smeto. Samo bi ti smeto, bude siguran. Bolje je da ti smeta sad u rahatluku. Bolje je, budi siguran, nemoj da ti smeta u Belaju. Jer u Belaju kad zasmeta, moraš na njega i na njegovo smetanje misliti. Bolje je sad nego za Srbiji sikter. Ajde ti lepo svojoj kući. Traži opciju kava rahat lokom, jel da? Ženo, turi buku, ovdje ne mere tako. Naloži vatru. Ne mere, braćo. Molimo Allah da nas pomogne. Amen. Nema tu uživanja, Kak je uživanje? Dok živi, dok u tebi kuca srce. I uvijek se nadaš Allahovoj pobjedi. Pomoć će doći sigurno. Pomoć će doći. Jer je od imana od akide ehli sunneta, od akide Mohameda alaih sallatu wasalam, jeste da jekin tvoj mora sadržavat optimizam. To je obećanu pomoć od strane gospodara. Zašto jekin? Vekan hakan ali nasu mu'mini. Allah kaže će pomoć. Šta je s tvojim jekinom? Ti ne vjeri da će pomoć. Šta ti je onda problem? <laughs> Akida. Jel? I kad vjeriš da će Allah pomoći, onda znaš da će Allah i pomoć. Ako ne vjeriš da će Allah pomoći, ti počneš pa tražiti pomoć, šta? Na drugoj strani. Čuj, da pomogneš ti Allahu vjeru, slavu. <laughs> Ljudi, ljudski fajlu. <laughs> Razumijete? Treba ti vlad da pomogne Allahu vjeru. Njegov program i statut. Došla istina, nestalo je laž. Sve će to propast. Svi ovi statutići, slanci, isti države u Bosni. Šest mjeseci nisu vlade još formirali. A kad ih vidiš ovako, kad izgovaraju riječi, vidiš da je to sve puno lopovluka, puno para, obezbijedli se dobro i da budu završili ko onaj, kak se zove onaj, Klein Ali, onaj, što je? Tako će završiti. Misliš što sad kradu, muzu, narod, po 5-6 hiljada imaju plate. Kradu, ja, kradu, pravo, lopovi, pravi lopovi. Nisam vidio pismenije lopove, ja, a ne pismeni narod. Lako je biti pismen lopov, kad sve nepismeno ispod tebe. Sve neki doktori, sve magisteri imaju, što? Pa vidite vi ko samo pare prima u ovoj državi. Ko se hrani iz budžeta državi? Kiflo ne more pojesti onaj siroma da nema onaj doktor ili onaj u policajac da ne udjela u tome. Sve od nas pare uzmuju zemlja, poljoprivreda i sve pare podere. Nećemo više ni para. Crknite i vi. <laughs> Nećemo. pet godina ako postrikate sve. Nema više pet. Nama PDV ne ti struji, sluči struji sve jednog. Šta će mi struje? Ne, zamrzivaju svakako. Mi moramo samo držati ove zamrzivače Radi mohuna. Radi mohuna, ne možeš radi mohuna. Više potrošiš struje nego mohuna. A nije, oni su dobri u rovovnova, topli. I vidite da je, da je ovaj... Da je poslani Salavi Selem... Da je ovaj ugovor, vidjet ćemo kasi za lavo pomoć i te kako je bio dobar, dobar po, po muslimane. Međutim, nakon tog ugovora, Omer radijallahu anhu, kada je čuo da neće moći odmah ići u harem i obaj tavaf, Omer se nikako nije mogao, bilo još tu muslimana, mi se mogli nikako sa tim smiriti. Ne da Omerov ponos, malo, i ono njegova, znaš, nije jedini bio, ali komandant je komandant. Džabe, kasnije se Omer kajat radi ovo. Možda Omer vidi jedno, ali to je poslanik. Poslanik sa sredo na najzred blag stav poslanika pred očitim pritiskom Kurešija rasrdio je muslimane neke. Pa je e, Omer radijal on došao kod poslanika sa ovim i reče, Allah poslaniće, zar mi nismo u pravu? Gledajte ovo. A zar istina nije na našoj strani, a ne na njihovoj? Poslanica sa ovim odgovor kaže, jest. Omer reče, a zar neće naši ubijeni u džennet, a njihovi u džehennem? A šta Omer govori? <laughs> kaže, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče hoće. Omer reče kaže pa zašto onda stramotimo našu vjeru? I zašto da se vratimo, a nismo pustili da Allah presudi između nas i njih? Poslanik reče, o sine Hatabov, ja sam Allahov poslanik i nisam htio da mu budem neposlušan. Allahu ekber. Daj indirektno govora svima. Kaže, on je moj pomagač i nikada me neće napustiti. Allahu akbar. Omer reče, a zda nam nisi rekao da ćemo doći u Meku i da ćemo ući u Harem i Tavaf oko Allahove kuće činti? Kaže, jesam, ali nisam ti rekao, kaže, da ćemo ući u Allahovu kuću ove godine. <laughs> Omer, Omer ušuti i reče mu, poslednji sredin, kaže, ti ćeš, kaže, sigurno doći i ti ćeš, kaže, ti, činti Tavaf oko nje. Govori njemu onaj koji ne govori po hiru svome. Kaže mu, ti ćeš činti Tavaf. Pa je Omer odšao ljut do Ebu Bekra. Ova je mu sve isto odgovorio. Sve. Ošao do senatora. <laughs> Senator mu odmah sve izgovorio isto. Pa kaže Ebu Bekra njemu, možeš, kaže, umre da umreš od jada, ali tako mi je Allaha. On, kaže Allah, poslanik sa lojim kaže, on je pravo. A ti, kaže, umri od jada, šta ti ja? Ebu Bekr kaže, umre. To su bile sami. Pa kaže, tad je Allah Tebar Kvetala objavio suru Al-Feth, gdje kaže, čitaću, prevo znači, mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Pa evo, Omer reagovo, vidiš ti ovo. <laughs> kaže, pa da bi ti Allah ranije kasnije krivice oprostio, da bi blagodat svoju tebi potpuno učinio, da bi se na pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. On uliva smirenost srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje već imaju, a vojske nebesa i zemlje su Allahove. Allah sve zna i mudare da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske baše kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. I da bi prešao preko rđavih postupaka njihovi, a to je u Allaha veliki uspjeh. I da bi kaznio licemire i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje koji o Allahu zlo misle, neka zlo njih snađe, Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio na džehennem, a grozno je on boravište, Allahove su vojske, nebesa i zemlje, Allah je silan i mudar. Pa je to Allah te bar tala objavio ove ajete, nakon objave ove sure, kaže Omer, Allah posljednici, kaže, je to sura Fet? Kaže on, da. Pa je Omer, Omer se ono, malo slego, bio zadovoljan, međutim, kajao se Omer radijallahu anhu što je tako rekao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže želio sam zato da se iskupim pa još uvijek dajem sadaku <laughs> Omer kaže u kasi govori postim klanjam na file oslobađam roblje da bi sebi olakšao savjest zbog onakve riječi koji sam izrekao molio sam kaže Allah na kraju sve bude dobro kad je poslanik se vratio sa Medine kad se vratio u Medinu dolazi jedan asab zvao se Ebu Basir iz plemena Sekif i bio je kod Kurešija. I on dolazi u Medinu, pa kad su Kureši su poslali odmah dvojicu po njega, pa su rekli da ga izruči nazad. Oni spomenuše ugovor koji ga obavezuje i poslanik Salavi Selem preda Ebu Basira nazad. Mušci ga povedoše u Meku. Pa su htjeli da se odmore na jednom mjestu, a Ebu Basir reče jednom od ovih mušnika – vidim, kaže, imaš dobru savlju. Dobra savlja. Kaže ovaj, jes, kaže, stvarno je dobra. I kaže, isprobao sam je, mušik ono, govori, isprobao sam je, ko veli, bio sam. A evo, Vesi reče, kaže, daj malo da je malo bolje, vidim, da je. One finese, jel da sam re? Ono, <laughs> ovaj samo što je malo prikazao da je ovaj malo bolje vidi, prineo je njemu, ovaj uzeti u savlju ote i ubija. Jer ovaj dobro rekao, kaže, probao sam je, vidiš da je probao. Rekao mu sve <laughs> kako je, da, ovaj, da ne bi zatajilo slučajno. Ubi ga Asar i drugi čovjek dođe u Medinu i uđe u Mešit, kad ga pogleda posljednim selem, kaže, ovaj kao da je ugledao, šta mu je? <clears throat> čovjek dođe do poslanika i reče, ubijen je moj drug, imene će, kaže, ubiti. Onaj što je, ne Asar, nego ovaj, što je bio sa onim, pripose, ubio ga, ubio ovog, dođe za njim Ebu Besir i kaže Allaho poslaniće, ti si svoje obećanje izvršio pred Allahom, si čist. Vratio si mene njima, a potom je mene Allah spasio od njih. <laughs> Sjećate se šta je rekao poslani stavet. Kaže, potom je, a ovaj drugi, jer njega su pojela dvojica, jednog je ubio, ovaj drugi je bio što je došao u meće, ne Asab, nego mušik. Pripao se od straha. Gledajte, on se vratio, znao je da mu muslimani neće ništa uraditi ovo kod sebe moramo izgraditi. On je pobjegao muslimanima, jer on znao, oni kad kažu, dogovor da će ispunjen biti, nećemo niko ništa. I on je pobjegao muslimanima od strani, nije pobjegao meko. Ubiće me ovaj, kaže, ubio mi druga imena će. I ovaj kaže, Allah poslaniće, ti si čisti, si rekao, kaže, mene Allah spasi od ovog. I od onog mala prije što ostade bez glavi tamo. <laughs> pa je poslanić sve njemu rekao, kaže, teško tebi, kaže, možeš biti uzrokom rata. O, a onaj, a, možda ona ima nekog svog koji će tražiti. Pa mu je Resul sallallahu alaihi sallam najšaretio očima. Što bi mi rekli, jel da? I ovaj asab, jer nije bilo zabranjeno njima da idu negdje drugo. On nije kod poslanika sallallahu alaihi sallam. A što on radi tamo na drugoj strani? Nema s tim sallallahu poslanicom sallam ništa. Je tako? Tako je. I ovaj će ti, Ebu Besir, trebamo nekom dati ovdje ime visine. Pa kaže, nije više niša u Medijinu. Gledajte, a nije se vraćao ni, ni mušicima. Pa je, kaže, ovaj specijalac, Asav, vojnik za specijalne namjene, otišao u jednu pustinju i tu je napravio mini kasarnu po šatorima i po šumama i po palmama i po rovima, po kanalima, bježeći amo, tamo, levo, desno. I koja god bi karavana naišla, ovaj asa bi sa njom brzo završio karijer. Napao bi je i ubio. Znači, nije bio ni, nema s tim poslanicom selem ništa. Čist, jer je ovaj asab se vratio i da kaže pred ovim mušikom, Allaho poslaniće, ti si čist. Ja nisam u Medini, ja odo. Ja sam ovog složio, mene Allah izbavio od njega. Odo ja tamo, dobio je šaret i ovaj ode tamo pustio, negdje će on tam otići. Jel da? I oni otišli tamo i u, u Meki su čuli, kogod primi islam, da je ima jedan specijalac daleko pustin koji privata u svoj jedincu <laughs> ljude za specijalne namjene. <laughs> Tako. I oni su presetali karavane koja god bi naišla, ovaj asabi sa onom sabljom, zašto mu je onaj mušik garantovo da je dobra, odrađivo to što je odrađivo. Toliko je odrađivo da je kurešijama već došlo do ovde. Ne mogu ništa, poslaniku sa srednjem znaju da ovaj poštuje svoju riječ, a ovaj pop sve živo, šta god ne ide ovaj ubi. I kogod primi islam, privati vjeru, ode njemu. Neće doći u Medinu, a isto duše su ko vojske. Ha, jel tako? Ha, <laughs> a vojnik ode, ne moramo se nimit, samo ti dira motaj naoštri dobro sablje. Pa je Kurešijama došlo do ovde. Jel ne? Kaže, ne možemo više. Pa su rekli, poslali molbu poslaniku, sallalaju se nekaj Allahom, poslaniće, zaključi ga, kaže Allahom, i krvim s rostom, kaže, spasi nas te grupe. Gledaj ovo. Mala grupica. Diverzanske akcije. <laughs> nema težeg ratovanja i boljeg ratovanja. Što kaže, brat Omer, kad smo 1991. godine, kad se ušlo Ustašama i Šetnicima iza leđa na pazarću, pa kaže ovaj jedan Ustaša, e, eh, lako vam je kaže kad ste iza leđa došli. <laughs> Bandit jedan, da znaš samo kako je bilo lako. Četiri sata krosnik. Jel li Dobro, Bajo, odšao direkt, Bajo malo za glavu. <laughs> Bajo je stokalo, odšao direkt na Rogor. <laughs> Gospodar, ne mesa i zemlje. I došli gor, sve se crveni. Sneg, zima. Na sve strane crvenilo. <laughs> Udara rumenilo, sve god se okreniš. Jel, e, lako vam je bilo doći za leđa. Znaš samo kako je bilo lako. Lako kad ti dođeš za leđa, to je tačno, ali dok dođeš iza leđa. Pa je kaže, on, o, zamoli su, poslika su selem, kaže da ispasi, da ispasi te grupe, a kaže, a oni će kogod jedne da ode za Medinu, kaže, pušće ga, neće mu braniti. I poslika su selem pošalje po ovo diverzanta, kaže, dojde vam u Medinu, sjedi kod nas, sad će svi moći dolaziti. <laughs> odradio si što si odradio hikmet i mudrost osjecanja glave. Jeste vidjeli dok da dovede? <laughs> Nema bolje mudrosti, Allah akvar. Kad ona zamudri, ona zamudri. <laughs> sve, sve govoriš i što znaš i što ne znaš. Jel le? Ništa. Pa kaže, početkom sedme godine Hiđatske, nakon ovog primjera, pređe na Islam Amr ibn Las, zatim Halid ibn Walid, Osman ibn Talha, kad su došli kod poslanika Ali Selatu Selam, kaže im poslanik Salalavi Selam, kaže, Meka nam je poklonila komad svoje džigarice. Eto Halda i Mubelida, pa ćemo mi uz Allahovu Tebar Kvetala pomoć nastaviti sljedeći put. Sad malo ponovo ratovanje, jel? Nema sve do, sad do smrti je sve ratovanje. Savlja, sad će se malo ovaj Halda i Mubelida miješati na drugoj strani, pa ćemo gledati uz Allahovu pomoć da donesemo nešto od bitaka njegovi face to face da vidite kako je Haldem Velid tupio svoju sablju kakvi su to bili ljudi i kako su oni pojmali ovo Allahu te bare kvetala vjeru mušnik znači koji je ubio muslimane dolazi u redove u redove muslimana težak udarac za mušike Allah molim da nam pošalje i uputi sve ono njihove najbolje specijalce. Amin. Amin, ja Da dođe u naše redove da pomognu islam i muslimani. Allah molim da nas učusti na put uzizanje njegove riječi. Amin. Da nas odvoji od nevijenika. Da nam podari blagodat koje samo on zna. Allah molim da nam grije, oprosti. Da nam pokrije naše sramote. Amin. Allaha molim da pomogne islam i muslimane u čitavom svijetu. Amin. Allaha molim da taguti završi u okovima vlastiti zatvora. Amin. Allaha molim da uništi novce oni koji se bore protiv islama i muslimana. Amin. Da im skoči da im skoči porezne stope na 300%. Amin. Allaha molim da sve ono što su zaradili i što zarađuju da bi uništili islame muslimane, da to što prije potroši. Amin. Da onda zažali. Rezite amin. amin. I da onda budu pobjeđeni. Amin. Kur'anski ajed. Allah molim da što prije potroši svoje resurse. Amin. Allah molim da im uništi ekonomiju. Amin. Zaista upotrebljavaju ekonomiju protiv islama i muslimana. Amin. Allah molim da pošlje na njih vojske kakve samo on zna. Amin. Allaha molim da ne dozvoli da muslimani budu poniženi. Amin. Da podari ponos i snagu muslimanima. Amin. Allaha molim da učini od nas one koji će se boriti samo na njegovom putu. Amin. Allaha molim da preko naše ruku uzdigne svoj vjer. Amin. Allaha molim da pomogne našu braću u Afganistanu. Amin. Da pomogne muđahide u Egiptu. Amin. Muđahide u Libiji, muđajide, u Somali, Amin. sve svoje robove da pomogne da otmu oružje nevjernika i da udari po njemu. Allah te bareke o ta'ala molim da naredi moru da potopi njihove brodove. Allah molim da im potopi njihove ratne brodove. Allah molim da naredi moru da proguta njihove brodove Amin. i njihovu posadu. Allah molim da naredi oblacima da gutaju njihove ratne avione. Amin da sve rakete koji idu vrati njima. Allah te bareke je u ta'ala, molim da pomogne islam muslimane. Amin. Molim Allah uzvišenog da panu taguti. Amin. Njihovi pomagači. Amin. Njihova lažna ulema. Amin. Allaha molim da pomogne našu braću koja se bore puškom u ruci za uzizanje njegove riječi. Amin. Allaha molim da im rove učini toplim. Amin. Amin. Da im rane izleći. Amin. Da ih primi ko se ide. Amin. Da njihove puške i metci gađaju direkt u ciljeve nevjernika. Amin. Allah te barakao ta'ala molim da pomogne jedinice Beraju Malik. Amin. Allah molim da poveća njihov broj. Amin. Allah molim da pomogne jedinice Beraju Malik. Amin. Da poveća njihov broj. Amin. Da poveća efekte njihovih udaraca. Molim Allah te vare kreotala da nevjernicima dadne bolesti od kojih se neće moći lahko kutrcati. Allah molim da Gaddafiju dadne muhunost, da mu hoda po glavi. Allah molim da svim tagutima dadne da crkaju, a da gledamo kako crkaju. Jer su tlačili njegove robove. Allah molim, Allah te vare kreotala molim da im uništi da im uništi njihova bogatstva. Da ih ponizi snagom i rukama muđahida. Allaha molim da svakog onog koji je u Egiptu mučio muslimane, da ga dadne u ruke onog koga je on mučio. Allah te bareke u ta'ala molim da nas pomogne na uzizanje njegove riječi. Amin. Da nam grije oprosti u džen da se uvede sa šehidima, poslanicima i iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin, subhanike, Allahumma i bihamdik. Ešhedu ila na te stakti u يرجون موفور المنن Allah! موفور المنن لا لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد سترى جموعهم بدت سترى جموعهم بدت واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن قم Soba Sobaputo. okolnosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltaku.com Soba put, vjeru soba put. koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernika Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom soba put vjernika